بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرين للحضرات إن yang dirahmati oleh سبحانه وتعالى Mari kita melanjutkan kembali kisah dari pertempuran di medan laga yang terjadi di Hunain. Nah, tadi telah kita sebutkan bahwasanya Nabi tiba di Hunain itu fi ghalasis subuh di waktu subuh ketika masih gelap. Nah, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala selanjutnya انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاروهم ورشقوا بالنبال وأصلقوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم Kemudian pasukan kaum muslimin akhirnya turun di lembah tersebut. Ternyata orang-orang Hawazin telah menghadang lebih dahulu di lembah tersebut. Jadi Hawazin sudah menempati posisi lebih dahulu. Orang-orang musyrikin lebih dahulu berada di lembah itu. Baru kemudian turun pasukan kaum muslimin. Nah. <clears throat> Falamma tawajjahu maka tatkala mereka sudah saling berhadapan. Iya, sudah saling berhadapan. Biasanya dari perang-perang yang terjadi mereka saling berhadapan Setelah saling berhadapan itu saling mengundang siapa yang mau perang tanding. Satu lawan satu. Iya. Yeah. Ini kebiasaan seperti itu terjadi pada beberapa kali per, apa, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang musyrikin. <clears throat> Dan ini termasuk keberanian yang luar biasa bagi siapa yang ditantang untuk melakukan perang tanding. Tapi berbeda dalam perang Hunain ini. Tatkala mereka sudah saling berhadapan. Naam. Kaum muslimin tidak menyangka ternyata mereka telah diterkam oleh musuh-musuh mereka dan langsung menyerang mereka dengan panah-panah. Wa aslatus suyuf dan mereka telah menghunuskan pedang-pedang mereka. Naam. Wa hamalu hamlat rajulin wahid. Dan mereka itu menyerang seperti gerakan satu orang. Artinya penyerangan secara serentak dari seluruh lini. Langsung menerkam kaum muslimin. Sebagaimana yang diperintahkan oleh pemimpin mereka Siapa namanya tadi? Malik ibn Auf An-Nadri. Ini yang menyebabkan kaum muslimin itu kewalahan. Iya. Terlebih lagi dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwasanya orang Hawazin ini adalah orang-orang yang punya keahlian dalam memanah. Mereka pasukan-pasukan khusus dalam memanah. Ya. Sampai salah seorang sahabat Nabi ketika itu bernama Abu Amir Al-Ash'ari, paman dari Abu Musa Al-Ash'ari. Ya, di salah satu lini beliau memegang bendera perang. Tapi Naam dua orang bersaudara dari orang Khawazin bersamaan memanah beliau satu mengenai dadanya, satu mengenai lututnya, langsung roboh dan meninggal. Kemudian barulah Abu Musa al-Ash'ari maju ke depan dan mengambil apa? mengambil bendera perang tersebut dari pamannya yang telah meninggal kemudian dia mengejar dua orangnya apa namanya memanah pamannya ini itulah yang terjadi di tengah kaum muslimin tatkala mereka diserang dengan satu kali serangan disertai dengan panah setelah itu disusul dengan serangan pedang apa yang terjadi berikutnya? Fa'inda dalika wallal muslimuna mudbirin. Tatkala itu kaum muslimin langsung berlari tunggang langgang meninggalkan medan peperangan, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kancah peperangan. Berburunya mereka mengatakan Nuzulah bani Umamil hari ini tidak akan terkalahkan karena mereka sedikit. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pasukan musuh ini ternyata punya taktik perang yang bisa melumpuhkan kehebatan dan kekuatan kaum muslimin. Nah, perhatikan ya. Sebelum peperangan itu Malik bin Auf sudah mewanti-wanti kepada pasukannya. Mengatakan idza raaitumuhum faksiru jufuna suyufikum thumma shuddu shuddat rajulin wahid. Kata Malik bin Auf, kapan kalian sudah melihat musuh? Kalian sudah melihat kaum muslimin? Naam, maka hancurkan seluruh sarung-sarung pedang kalian. Iya, yeah. artinya berjuang mati-matian. Rusak pedang-pedang, uh, sarung pedang kalian. Kemudian serang mereka dengan satu kali serangan secara serentak. Iya, yeah. ternyata taktik perang yang dilakukan oleh Malik ibnu Auf ini membuahkan hasil, menyebabkan Kebanyakan kaum muslimin ketika itu lari tunggang langgang. Ya, wallau mudabirin. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah tadi. Ya. Il a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaitum mudabirin. Tatkala banyaknya kalian menyebabkan kalian bangga Ta'ajub dengan banyaknya kalian. Kemudian menjadilah bumi itu sempit bagi kalian ketika diserang. Akhirnya kalian itu lari ke belakang. Meninggalkan medan peperangan. Nah, dapat dipayangkan jemaah sekalian apa yang terjadi pada diri kaum muslimin ketika itu. Ketika sebagian besar pasukan ini sudah mundur ke belakang. Lari takut dari musuh-musuh mereka. Mereka. Tayyib. Kemudian kata Ibn Katsir rahimahullahu taala, ya, tatkala mereka telah bertemu, ya. Kemudian musuh menerkam kaum muslimin dengan serangan-serangan panah dan ya, serangan-serangan pedang dengan satu kali serangan sebagaimana diperintahkan oleh pemimpin mereka Maka tatkala itu kaum muslimin langsung berlari ke belakang sebagaimana yang difirmankan oleh Az Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya di dalam surah At-Taubah tadi. Tayyib. Kemudian wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun yawma idzin baghlatahu asy-syahba yasuquha ila nahril adu. والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدع المسلمين إلى إلى الرجعة ويقول أين يا عبد الله إلي أنا رسول الله ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب ana ibnu Abdul Muttalib. Tatkala kaum muslimin berlari dari tempat mereka, dari medan pertempuran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh di tempatnya. Ya, yeah. beliau tidak berlari. Beliau tetap kokoh berada di tengah medan pertempuran tersebut. Dalam keadaan beliau mengendarai seekor bighal yang beliau miliki yang berwarna putih, beliau tetap memacu bigolnya menuju ke tengah-tengah kancah peperangan di tengah musuh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perangnya kiri dan kanan bagaikan singa yang sementara marah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan para sahabat kebanyakannya sudah mundur dan berlari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. keberanian yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang panglima perang pimpinan kaum muslimin tidak akan pernah lari dari sebuah peperangan ya yeah. beliau di atas bigalnya terus maju ke depan yaqilaniha baik Terus menerus Nabi SAW maju ke depan dengan bilalnya tersebut. Sementara paman beliau adalah Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu tetap memegang tali kekang bilalnya Nabi yang sebelah kanan dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya tetap menyabet menyabetkan pedang kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sebelah kirinya ada Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanannya pamannya dan sebelah kirinya adalah siapa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memegang tali kekang bigolnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap menahan bigol itu supaya tidak cepat dia berlari karena berbahaya. Kapan bigolnya Nabi pacu dengan cepat sampai terjebak di tengah musuh, ini bahaya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itulah jemaah sekalian, dua orang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menampakkan kesetiaannya kepada Nabi dan menampakkan kehebatannya di dalam kancah peperangan. Eh. Kemudian jemaah sekalian, dalam keadaan Nabi terus berperang, terus mempertahankan dirinya di tengah kepungan musuh. Naam, dalam terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya. Iya, Nabi meneriakkan namanya. Dan beliau berkata kepada kaum muslimin agar mereka kembali dan mengatakan aina ya ibadallah mana kalian wahai hamba Allah ilayya ana rasulullah kembali kalian kepadaku saya adalah rasulullah kembali wahai kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan itu mengatakan anan nabiyyu la kadhib saya adalah nabi tidak ada kedustaan di dalamnya anabnu abdul muttalib saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya. Yeah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah mengomentari dalam kisah ini, kata beliau, "Wa hadza fi ghayati ma yakunu min asy-syaja'ati tamma innahu fi mithli dzalika al-yawm fi haumatil wagha wa qad inkashafa anhu jaysuhu huwa min ma'dzalika ala baghlatihi wa laysat sari'atul jari wala tasluhu likarrin wala lifarrin wala liharbin wa huwa ma'dzada aidan yarkuduha ila wujuhihim wa yunawwihu bismihi liya'rifahu man lam ya'rifhu Salawatullahi wa salamuhu alaih Kata Liman Ibn Kathir Apa yang dilakukan oleh Nabi ini Ini berada di atas puncak keberanian seseorang Iya. Dalam keadaan seperti pada hari itu. Tatkala pasukannya sudah lari bercerai-berai. Nah, tapi bersamaan dengan itu Nabi tetap berada di atas bidalnya. Iya. Berada di atas bidalnya. Bidalnya tidak mampu berjalan cepat. Dan tidak mungkin lari dari peperangan tersebut. Dan bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengacungkan pedang ke wajah-wajah musuh seraya tetap menyebut-nyebut namanya supaya orang yang tidak mengenalnya bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sa'inna inilah Muhammad luar biasa jemaah sekalian belum pernah ada orang yang memiliki keberanian sama keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantang mundur tidak kenal menyerah Nabi tetap terus menyabetkan pedangnya. Ya, sementara yang tinggal pasukan Nabi yang tinggal bersama beliau dalam peristiwa itu ada berapa orang? Kata Imam Ibnu Katsir, "Wa thabata ma'ahu min ashabihi qaribun min mi'ah wa minhum man qala tamanun." Dan yang tetap tinggal bersama Nabi yang tetap tinggal mempertahankan diri dan melindungi Nabi ketika itu hanya sekitar 80 orang sebagian mengatakan hanya 100 orang menghadapi 4000 pasukan kaum muslimin. Tapi jemaah sekalian, inilah pasukan pilihan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah tadi. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasul mu'minin Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ketenangan jiwa Kepada diri Rasulnya Dan terhadap orang-orang yang beriman Yang masih tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam peristiwa itu Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa mereka ini yang tinggal? Faminhum Abu Bakrin Di antara mereka adalah Abu Bakar sahabat yang paling setia menemani Nabi dalam keadaan suka dan duka. Bukan hanya menemani Nabi ketika dalam keadaan suka, dalam keadaan duka dia lari. Tidak. Sahabat yang menemani Nabi dalam keadaan suka dan duka. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, wal Abbas wa Ali bin Abi Talib menantunya Nabi. Wal Fadl bin Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan bin Harith juga sepupunya Nabi wa Aiman bin Ummi Aiman ya ini termasuk sahabat yang syahid ketika itu dalam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aiman bin Ummi Aiman radhiyallahu taala anhu beliau termasuk sahabat yang syahid ketika itu dan yang bersama dengan Nabi adalah Usama bin Zaid dan selain mereka dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah berikutnya, "Tsumma amara sallallahu alaihi wasallam amma huwa al-Abbas wa kana jahiru as-saut ay yunadi bi a'la sautihi ya ashab asy-syajarah." يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفيروا على أن لا يفروا عنه Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pamannya Al Abbas bin Abdul Muttalib karena beliau adalah orang yang sangat keras suaranya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abbas, panggil mereka. Panggil kaum muslimin. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, langsung menyeru kepada kaum muslimin dan berkata, "Ya ashab asy-syajarah, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon." Ya, mereka adalah orang-orang yang telah bersumpah setia bersama Nabi. Di Bai'atil Aqabah, di bawah sebuah pohon bidara, di awal-awal perjuangan Islam, di antara isi perjuangan mereka bahwasanya di antara isi perjanjian mereka bersama Nabi bahwasanya mereka tidak akan lari dan siap untuk menolong Nabi dalam keadaan suka dan duka. Iya, maka dari itu Al-Abbas yang pertama diteriaki adalah ya ashab syajarah wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon itu. Kemarilah kalian, kembalilah kalian di mana janji kalian? Yang kalian telah ikrarkan dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faja'ala yunadi bihim ya ashab samurah Terkadang juga beliau berteriak ya ashab samurah wa yaqulu taratan ya ashab al-baqarah Terkadang Al-Abbas juga berteriak wahai ashabul baqarah wa ja'alu yaqulun ya, ya labbaik ya labbaik Kemudian mereka pun berkata, kami hadir, kami hadir, kami kembali. Iya, yang dipanggil ini langsung mengingat apa yang telah mereka ikrarkan janji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siap hidup dan mati dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian pasukan ini kembali atas teriakan Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wan atafan nasu faja'alu faja'alu yataraja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka manusia pun kembali ya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta innar rajula minhum ila idza lam yutawiqhu ba'iruhu 'ala ar-ruju' labisa dir'ahu thumma hadara 'anhu wa arsalahu wa raja'a bi nafsihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai-sampai salah seorang di antara mereka ya karena sudah terlanjur berpaling berbalik Ketika dia membalikkan onta-onta mereka kembali ke kancah peperangan. Kemudian onta mereka tidak mau kembali. Mereka menggunakan baju besi mereka. Kemudian dia turun dari ontanya. Dan dia lepaskan onta tersebut. Kemudian dia berjalan kaki. Berlari kembali kepada Nabi SAW. Memasang dada mereka. Mempertahankan Rasulullah SAW. Eh, perjuangan jemaah sekalian. Ya. Perjuangan yang butuhkan, yang dibutuhkan pengorbanan di dalamnya. Bukan permainan. Iya, tetesan keringat, tetesan darah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala telah dibuktikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana pengorbanan kita dibandingkan mereka? Sementara ketika itu, iya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyangka bahwasanya mereka pasti akan terkalahkan tapi Allah berkehendak lain ya sebahagian dari pasukan sebahagian kecil dari pasukan itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kemudian jemaah sekalian falamma raja'at shirdimatun minhum amarahum alaihi salam ayusaddiqul hamlah tatkala sebagian kecil dari pasukan itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi perintahkan pasukan yang tersisa ini yang masih bersama Nabi untuk meneguhkan serangan ya wa akhadha qaddakum min turab kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah. Ba'dama da'a rabbahu wastansarahu wa qala Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Rabbnya dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi turun dan mengambil segenggam tanah kemudian Nabi berdoa Allahumma anjizli ma wa'adtani ya Allah ya Allah buktikan penuhi apa yang engkau telah janjikan kepadaku summa ramal qauma biha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar musuh-musuh Allah dengan segenggam tanah itu Ya, dengan segenggam debu di tangannya. Fama baqiya insanu minhum illa asabahu minha fi ainihi wa famihi ma syabalahu min al-qital sehingga tidak seorang pun dari musuh Allah ketika itu kecuali di kedua matanya dan mulut-mulut mereka itu penuh dengan tanah dan menyebabkan mereka itu sulit untuk berperang turun turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap teguh berada di tempatnya. Eh, siap mengorbankan segala-galanya demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin pertolongan Allah itu pasti akan datang. Namun jemaah sekalian, sungguh telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh di balik sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Sebelum datangnya pertolongan akan datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang pertolongan akan datang ujian demi ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapa orang-orang yang jujur dan teguh di atas agamanya. Siapa orang-orang yang jujur dan teguh di atas agamanya? Naam Perhatikan jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dalailun nubuwah, di antara dalil kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat yang diberikan kepada beliau ketika itu hanya dengan segenggam tanah dia lemparkan kepada musuh-musuh Allah setiap orang di antara mereka itu kedua matanya dan mulut-mulut mereka penuh dengan tanah. Eh, apa yang terjadi selanjutnya? Summan hazamu Kemudian mereka pun akhirnya terkalahkan. Fattaba'al muslimuna athfa'ahum. Maka kaum muslimin ya terus mengejar mereka, yaqtuluna wa ya'sarun. Terus kaum muslimin mengejar mereka, membunuh mereka, ya. Kemudian memenjarakan sebagian mereka wa ma taraja abasiyatun nas illa wal usara mujladatun baina yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada tidak ada, tidaklah apa namanya tidaklah pasukan yang tersisa itu yang lari tadi kembali kecuali setelah seluruh ya seluruh tahanan-tahanan itu sudah dikumpulkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan jemaah sekalian. Kemenangan kembali di tangan kaum muslimin. Setelah ternyata yang tersisa di hadapan Nabi hanya sekitar 100 orang saja mampu mengalahkan pasukan musuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa ini banyak sekali kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Hikmah yang sangat besar. Iya. Yeah. Mari kita mendengarkan penuturan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika terjadinya peristiwa yang sangat genting itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di tengah kepungan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya apa yang terjadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain maka manusia pun lari tunggang langgang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya tetap tinggal bersama beliau bersama dengan sekitar 80 orang lelaki dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Naam, dan kami tetap maju. Kami tidak mundur. Iya. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang mereka bahwasanya Allah memberikan as-sakinah ketenangan jiwa kepada mereka Ya. Maka kata Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar berada di atas bigalnya. Ya. Kemudian beliau akhirnya menghentikan bigalnya, kemudian Nabi menyondongkan badannya ke bawah. Fakultu maka saya mengatakan Irtafi rafa'atallah Naiklah wahai Nabi Semoga Allah mengangkatmu Iya, Jangan lakukan seperti itu Itu berbahaya Naam Kala maka Nabi bersabda, "Nawilni kaffan min at-turab." Berikan kepadaku segenggam tanah. Berikan kepadaku segenggam tanah wahai Ibnu Mas'ud. tuhu, Maka saya pun memberikan kepadanya segenggam tanah. Faha na'am fadaraba bihi wujuhahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan musuh-musuh Allah ke wajah-wajah musuh-musuh Allah dengan segenggam tanah tersebut. Ayat. Fantalaat ayunuhum turaban maka mata-mata mereka itu dipenuhi dengan tanah. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Ainal muhajirin wal ansar. Mana kaum muhajirin dan ansar? Kultu saya menjawab, Hum hunar. Mereka ada di sana. Kata Nabi SAW, panggil mereka. Ya. Panggil mereka. Serang mereka sekarang. Karena mata-mata mereka sudah penuh dengan tanah. Ya. Tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Maka sisa mereka dibunuh dan ditangkapi satu persatu ya dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah sekalian. Di dalam peristiwa perang Hunain ini ada satu kisah yang sangat menarik. Ya. Yang sangat baik untuk kita dengarkan pada kesempatan kali ini persaksian seorang sahabat yang mulia sekaligus seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah salah seorang dari dua orang yang menahan tali kekang bigal Nabi ketika Nabi berada di tengah kancah peperangan iya yaitu Abu Sufyan ibnul Harith radhiyallahu taala an tadi Al Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi berada di sebelah kanan menahan begalnya Nabi dan terus melindungi Nabi dengan pedangnya. Iya. Kemudian di sebelah kirinya siapa? Abu Sufyan ibn al Harith radhiyallahu taala an. Beliau ini punya kisah menarik ketika terjadi Fathu Makkah sampai terjadinya perang Hunain. Abu Sufyan ibn al Harith ini bukan Abu Sufyan bin Harb mertuanya Nabi, bukannya? Dia ini adalah Abu Sufyan Ibn Al-Harith. Abu Sufyan ini di awal perkembangan Islam, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah di kota Madinah, di kota Mekah, ya. Abu Sufyan sebenarnya sebelum ya, sebelum Nabi berdakwah mengajak manusia kepada Islam, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi, Abu Sufyan itu adalah orang yang paling akrab dengan Nabi karena dia bersepupu dan dia adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi. Dan Abu Sufyan ini saudara sesusu dengan Nabi, sama-sama disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sangat akrab dengan Nabi sampai beranjak dewasa. Tapi setelah Nabi menyerukan kepada Islam, Abu Sufyan Ibnu Al-Harith ini justru menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak satu pun kancah peperangan yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan orang-orang musyrikin kecuali Abu Sufyan berada di, di dalamnya memerangi Nabi dan tidak satu pun makar yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi dan kaum muslimin kecuali Abu Sufyan ikut andil di dalamnya sangat benci kepada Nabi dan Abu Sufyan ini adalah penyair ulung sampai-sampai syairnya itu tersebar dalam rangka mencela dan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tatkala terjadi Fathu Makkah, kata Abu Sufyan, bumi ini terasa sempit bagiku. Dan saya tidak tahu mau lari ke mana lagi. Iya. Eh, sulit mau ke mana? Nah, akhirnya saya masuk ke dalam rumah. Dan saya katakan kepada anak istriku, persiapkan perbekalan. Mari kita pergi. Pasukan Muhammad sudah di perbatasan kota Mekah. Di perbatasan kota Mekah, sebentar lagi mereka akan datang dan pasti membunuh saya. Maka anak istrinya mengatakan, tidak. Sudah berapa lama kamu memusuhi Muhammad? Lihatlah. Orang-orang Arab dan non-Arab Semuanya sudah tunduk ke, ke bawah kaki-kaki Muhammad dan pasukannya Sadarlah Hentikan permusuhanmu kepada Muhammad. Datanglah kepadanya. Minta ampunannya, minta maafnya. Dan minta agar supaya engkau diterima di dalam Islam. Terus keluarganya membujuk Abu Sufyan. Sampai kemudian Abu Sufyan luluh hatinya. Dan dia langsung keluar kota Mekah. Menemui Nabi SAW. Iya, panjang ceritanya ya. Singkat cerita, Abu Sufyan langsung bertemu dengan Nabi. Dalam hatinya, Nabi pasti senang sekali. Nabi. Pasti Nabi bergembira sekali. Naam, mengetahui saya mau masuk Islam. Tapi ternyata keadaan terbalik. Iya. Keadaan terbalik. Abu Sufyan langsung berdiri, berlari mengejar Nabi dan sampai berdiri di hadapannya Nabi bersama dengan putranya yang bernama Ja'far. Ketika dia berhadap, berdiri di hadapannya Nabi, menyatakan keislamannya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ternyata nabi langsung berpaling nabi berpaling nabi marah kepadanya nabi benci kepada orang ini iya karena hebatnya permusuhannya kepada islam sampai katanya saya segera mendatangi Abu Bakar As-Siddiq Ya, minta agar supaya membujuk Nabi menerima saya. Abu Bakar juga berpaling. Tidak bicara apa-apa langsung berpaling. Saya datangi Umar. Ya. Minta agar supaya membujuk Nabi. Umar juga berpaling. Kemudian saya datangi Al-Abbas, pamanku katanya. Ya, wahai pamanku. Saya mohon engkau berbicara kepada Nabi agar mau menerima saya, mau meridhai saya. Ya, Sungguh saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Labbas, demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada Nabi satu kata pun tentangmu. Sungguh saya memuliakan beliau setelah saya melihat beliau itu berpaling daripadamu. Naam. Katanya tolonglah wahai pamanku. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Katanya tidak ada yang bisa kuucapkan kecuali apa yang sudah saya ucapkan kepadamu tadi. tidak putus asa. Dia datang ke sepupunya. Dia lihat Ali bin Abi Thalib sepupunya. Dia datang ni ya wahai Ali, tolong saya. Ya. Tolong saya minta keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bisa kuucapkan kecuali apa yang telah diucapkan oleh paman kita Al Abbas tadi. Tidak ada yang bisa menolongnya. Iya, eh, sampai akhirnya dia telah putus asa dan mengatakan kepada anak istrinya, "Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meridai saya, saya akan mengambil seluruh anak-anak saya, mengajak mereka pergi ke padang pasir, iya, berjalan tidak tentu arah sampai kami binasa dengan kelaparan dan kehausan di tengah padang pasir." Karena inginnya dia mendapatkan keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesali seluruh perbuatan yang telah lalu. Iya. Tapi tatkala Nabi mendengarkan berita tersebut, Nabi merasa iba kepadanya. Iya. Kata Abu Sufyan, di suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempatnya dan dia melihat saya. Ternyata Nabi sudah tidak memalingkan pandangannya, tapi sudah sejuk pandangan Nabi, tapi Nabi belum mau bicara sama dia. Nabi belum berbicara apa-apa kepadanya, belum ada kata maaf, sekedar pandangan sejuk saja tidak berpaling lagi luar biasa kegembiraan Abu Sufyan Ibn Al Harith radhiyallahu taala an ya katanya saya sangat gembira dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya saya tetap mengikuti Nabi kemanapun beliau pergi saya tidak ingin lagi berpisah jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tetap tidak diomong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tetap tidak berbicara dengannya. Tetap dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abu Sufyan, "Eh, tatkala terjadi perang Hunain, nah, tatkala telah terjadi perang Hunain dan manusia telah berkumpul untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan para sahabat menyambut tantangan mereka." aku pun tetap menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya melihat jumlah kaum musyrikin eh, yang begitu besar. Saya tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia dampingi Nabi walaupun Nabi belum berbicara kepadanya. Naam. Kemudian kata beliau, saya katakan kepada diriku demi Allah, hari ini saya akan menebus semua permusuhan dan perlawananku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa yang akan lalu ha, di masa yang telah yang telah lalu semoga Rasulullah melihat hasilnya ya dan mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya dia bertekad dalam dirinya hari ini hari ini saya akan buktikan dan saya akan jadikan hari yang bisa menghapus seluruh kesalahanku di masa yang yang telah yang telah berlalu. Permusuhanku kepada Nabi, kebencianku kepada beliau, makarku kepada para sahabatnya, permusuhan dan peperanganku kepada Nabi, saya akan buktikan taubatku yang sebenar-benarnya. Iya, yeah. inilah waktunya. Kata beliau, ketika dua pasukan besar ini sudah saling bertemu, ternyata tekanan kaum musyrikin itu semakin dahsyat yang menyebabkan pasukan kaum muslimin itu berlari ke belakang. Iya. Orang-orang yang mulia ini telah meninggalkan Rasulullah. Iya, mereka lari bercerai-berai. Naam, tiba-tiba kata beliau, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjebak di tengah-tengah medan pertempuran. Saya melihat Nabi terjebak di tengah medan pertempuran yang beliau berada di atas bigal kelabu yang beliau miliki, bigal putih yang beliau miliki. Tetap beliau kokoh di atas bigalnya, menyabetkan pedangnya kiri dan kanan. Ia menghantam para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hunuskan pedangnya. Naam. Beliau kata beliau, ya, kata Abu Sufyan bin Al-Harith, saya melihat Nabi ketika itu menyabetkan pedangnya bagaikan singa yang sementara marah. Ya, keberanian luar biasa. Kata beliau, maka aku langsung loncat menaiki kudaku dan aku pacu dengan cepat. Ya, kemudian saya pecahkan sarung pedangku, saya lemparkan. Kemudian dengan pedang terhunus, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memegang tali kekang bigol Nabi sallallahu dan sebelah tangan saya tetap mengayunkan pedang untuk menebas orang-orang musyrikin. Naam, Kata beliau, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwasanya saya ketika itu sangat menginginkan kematian. Ketika itu saya sangat menginginkan kematian. Saya tidak menginginkan lagi Rasulullah. Satu yang saya inginkan kematian. Di dalam perang Hunain untuk menebus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Lihat jemaah sekalian taubatan nasuha taubat yang jujur siap dia korbankan segala-galanya dia ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin menjadi salah satu korban dalam perang Hunain demi menghapus seluruh dosa dan kesalahan yang telah beliau lakukan di masa yang telah lalu kata beliau demi Allah hanya Allah yang mengetahui iya yeah saya sangat menginginkan kematian ketika itu. Ya, dan pamanku Al Abbas mengambil kekambingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berada di sampingnya. Ya, kemudian kata beliau, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat besarnya keberanianku dan perjuanganku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamanku, siapa ini wahai Al Abbas? Maka pamanku berkata, dia adalah saudaramu wahai Nabi. Dia adalah saudaramu dan anak pamanmu. Abu Sufyan bin Al-Harith, ridailah dia. Iya, maka Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Sungguh aku telah ridha kepadanya. Sungguh aku telah ridha kepadanya. Segala permusuhan dan perlawanannya kepadaku telah aku maafkan." Iya, perhatikan jemaah sekalian, betapa gembira dirasakan oleh Abu Sufyan bin Al-Harith. Iya, butuh maka dia langsung gembira dengan kegembiraan yang sangat besar kebahagiaan yang sangat besar masuk di dalam sanubarinya sampai-sampai kata beliau saya tetap berada di samping Nabi dan saya tunduk dan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kegembiraan luar biasa mendapatkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kegembiraan kemudian kata beliau Inilah yang menyebabkan yang menjadi motivasi bagi saya untuk semakin berani dan semakin kuat dalam menentang setiap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai saya maju ke depan saya tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke tengah musuh ya memporak-porandakan setiap lini dari lini yang dimiliki oleh musuh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mereka itu hancur berantakan dan kemenangan berada di tengah kaum muslimin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petik hikmah yang sangat besar di balik kisah ini. Seorang yang telah melakukan kejelekan di masa yang telah lalu. Membuktikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ingin menjadi salah satu korban dalam medan pertempuran tersebut. Sebagai bukti bahwasanya dia telah taubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia tetap hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Abu Sufyan bin Al-Harith radhiyallahu taala an. Ya, kita lihat bagaimana kehebatan dan keberaniannya di dalam melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi korban demi membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang baru masuk Islam satu bulan yang lalu beliau masuk Islam tapi kegeberanian luar biasa. Kecintaan yang luar biasa terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita jemaah Islam sejak kita lahir. Islam telah menjadi agama kita. Sampai di mana kecintaan kita terhadap Nabi? Ya, apa yang telah kita korbankan dalam membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah kita habiskan Ya, dalam membela agama Nabi, dalam mendakwahkan agama beliau, dalam membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah ambil hikmah dari kisah ini. Ya, jadikan ini sebagai motivator di dalam kehidupan kita. Ya, memberikan semangat kepada kita untuk semakin kokoh di dalam kecintaan terhadap Nabi dan semakin siap berkorban di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah meninggal. Rasulullah telah meninggal, tapi warisan beliau tetap ada. Warisan beliau tetap ada dan kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaga warisan tersebut, berkorban untuk menjaga warisan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dan camkan dengan baik. Ya, kisah perang Hunain yang sangat dahsyat ini. Naam. Satu hikmah yang penting untuk kita pahami bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan akan kebenaran risalah dan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau mampu mengalahkan musuhnya dalam keadaan sisa pasukannya itu hanya sekitar 80 atau 100 orang saja. Eh, Allah turunkan pertolongannya. Naam, Allah turunkan pertolongannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan persaksian salah seorang sahabat Nabi. Yang dahulu dia adalah musuh Allah sampai dalam perang Hunain dia berada di ujung tombak kaum musyrikin tapi setelah peristiwa Hunain dia masuk ke dalam Islam siapa dia dialah orang yang kita sebutkan tadi di awal kisah perang Hunain ini yang bernama ya Syaibah ibn Uthman radhiyallahu taala anhu. Syaibah ibn Uthman dialah orang yang tatkala terjadi Fathu Makkah lari dan bersekutu dengan Hawazin untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang telah mengatakan demi Allah seandainya ya seandainya seluruh Arab dan non-Arab semuanya tunduk berada di bawah kaki Muhammad saya tidak akan tunduk kepadanya. Naam. Syaibah Ibn Uthman menceritakan tatkala terjadi perang Hunain itu. Iya, kata beliau lamma raaitu Rasulullah, tatkala saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari terjadinya perang Hunain dalam keadaan bebas. Kurang sahabat yang menjaganya. Lihat sampai sedemikian rupa. Mereka meninggalkan Nabi bercerai-berai. Iya, sampai Nabi SAW bebas bisa ditembus oleh orang-orang musyrik. naam kata beliau tatkala itu saya langsung mengingat akan kematian ayahku dan pamanku yang dibunuh oleh Ali dan Hamzah Zahirnya ini dalam perang Uhud Karena Hamzah meninggal di perang Perang Uhud saya langsung mengingat akan kematian dua orang yang saya cintai ini. Iya. Fakultu maka saya pun berkata, hari inilah waktunya saya membalaskan dendamku. Ini sudah ada ini orangnya. Sudah bebas. Iya, katanya. Maka saya pun ingin menyerang Nabi dari arah kanan Tiba-tiba saya dapatkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib berada di kanannya. Saya lihat. Wah, saya katakan pada diriku. Ini adalah pamannya. Pasti dia akan bela mati-matian. Saya pun mencari celah. Saya pergi ke arah kirinya Nabi. Ingin menyerang dari arah kiri. Ternyata saya dapatkan ada Abu Sufyan Ibn Al-Harith. Dan saya katakan, ini sepupunya. Ini anak pamannya. Ini anak pamannya. Pasti dia akan bela dengan mati-matian. Iya. Kata Syaibah, saya pun pergi ke belakang. Di belakangnya Nabi saya akan serang dia dari belakang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di belakangnya Nabi. Iya. Sisa diserang saja. Katanya tatkala saya mulai menghuduskan pedang, siap untuk menghabiskan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang berada di hadapan saya yang menyebabkan mata saya menjadi silau cahaya itu bagaikan petir menghantam saya maka saya pun mundur ke belakang ya dan tidak tahu apa yang terjadi ini na'am kata Syaibah kata Syaibah saya pun mundur ke belakang untuk menghindari kilatan api tersebut saya khawatir terhadap diriku na'am Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berbalik ke belakang dan melihat saya. Iya. Dia sudah membayangkan pasti saya sudah di sahabat ini. Rasulullah berbalik dalam keadaan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Ternyata Nabi mengatakan, "Ya Syaib, ya Syaib, udnu minni, Allahumma azhib anhu syaitan Wahai Syaib, wahai Syaib. Nabi panggil Syaibah. Wahai Syaib, Dekatlah, mendekatlah kepada aku. Oh, eh, justru dipanggil ini. Wahai syaitan, mendekatlah kepada aku. Ya Allah, hilangkanlah syaitan yang ada di dalam dirinya. Maka syaitan mengatakan, maka saya pun mengangkat pandanganku kepada Nabi. Maka sungguh, tatkala itu, beliau adalah orang yang paling aku cintai di permukaan bumi ini. Eh, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau adalah orang yang paling aku cintai. Kata beliau, demi Allah, seandainya ketika itu saya dapatkan ayahku sendiri ingin menyerang Nabi, pasti saya akan sabat dia dengan pedangku. Besarnya kecintaannya kepada Nabi. Belum. Iya, belum ada apa-apanya dia di dalam Islam. Di perang Hunain itu baru muncul kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau dibandingkan kecintaan kita kepada Nabi jamaah, ya, tidak ada apa-apanya kecintaan kita kepada beliau. Tidak ada apa-apanya. Nah, mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Syaib, qatilil kuffar." Wahai Syaib, maju terus, maju dan bunuhlah orang-orang kafir langsung berbalik arah dan menyerang teman-temannya sendiri yang sebelumnya dia telah mengatakan demi Allah seandainya orang Arab dan non-Arab itu tunduk ke bawah kaki Nabi Muhammad ke bawah kaki Muhammad niscaya saya tidak akan tunduk kepadanya namun pada hari Hunain Allah menurunkan hidayah kepada orang yang telah mengucapkan ucapan tersebut jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Iya, ini merupakan apa? Merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika terjadi perang Hunain. Al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Faedah penting yang harus kita ingat selalu setiap terjadi kita mengingat atau membaca atau mendengarkan kisah perang Hunain ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada kaum muslimin di hari Hunain itu kalau kekuatan dan banyaknya manusia itu bukan menjadi penentu sebuah kemenangan tapi hakikat dari kemenangan yang telah diraih oleh nabi dan para sahabatnya di hari Hunain maupun pada perang-perang sebelumnya itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Banyaknya pasukan, hebatnya persenjataan, tidak ada apa-apanya di depan musuh Allah ketika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada upaya yang bisa kita lakukan kecuali hanyalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menolong tidak akan mungkin bisa. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ramaita id ramaita, walakinna Allah rama." Bukanlah engkau yang memanah tatkala engkau memanah, tapi Allah yang memanah. Artinya apa? Pertolongan Allah semata. Pertolongan Allah semata yang menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Siapa yang telah merasa tinggi Siapa yang telah merasa bangga dari orang lain Dan siapa yang telah merasa banyak Jangan pernah berbangga dengan banyaknya Itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu SWT Ikhlaskan niat Ikhlaskan niat Iya Kembalikan pertolongan itu hanya kepada Allah minta segala-galanya hanya kepada Allah. Ya, maka dari itu banyak atau sedikitnya kebenaran itu bukan menjadi patokan. Banyak atau sedikitnya pembela-pembela kebenaran itu menjadi pat, bukan menjadi patokan datangnya sebuah kemenangan. Tapi yang menjadi patokan datangnya sebuah kebenangan itu adalah semata-mata pertolongan nusratullah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di akhir kisah ini. Ya, yeah. saya membacakan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kata beliau, "Yadhkuru ta'ala lil mu'minina fadlahu 'alaihim wa ihsanahu ladaihim." fi nasrihi iyyahum fi mawatin katsiratin min ghazawatihim ma'a rasulih wa anna dhalika min 'indihi ta'ala wa bi ta'yidihi wa taqdirih la bi 'adadihim wa la bi 'udadihim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada orang-orang yang beriman keutamaan Allah terhadap mereka dan bentuk ihsan perbuatan baik yang Allah telah lakukan terhadap orang-orang yang beriman tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka di berbagai macam kancah peperangan yang banyak dari peperangan-peperangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya semua kemenangan itu itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan Ya, semuanya itu datang dari Allah. Semuanya itu karena pertolongan dan takdir dari Allah, bukan karena banyaknya jumlah mereka, bukan pula karena hebatnya kekuatan mereka, bukan pula karena baiknya persenjataan mereka. Naam. Tapi semuanya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba perhatikan jemaah. Di masa kita sekarang ini Banyak orang yang telah berdakwah Mengajak manusia kepada Islam Naam Mengajak mereka kepada kebenaran Kembali kepada kitabullah Dan sunnah Rasulullah Tatkala mereka menjadi banyak Mulai muncul rasa takabur di dalam dirinya Ingat jamaah Itu bukan semata-mata karena kehebatan kita Ingat jamaah itu bukan semata-mata karena keinginan kita Tapi semata-mata karena pertolongan Allah Dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Syeikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah Tatkala beliau berdakwah di Yaman selama 25 tahun lamanya dan Allah membukakan kepada beliau pintu-pintu jalan-jalan kebenaran itu diterima oleh manusia sampai dalam jangka 25 tahun tidak satu pun kabupaten yang ada di Yaman kecuali di situ ada murid beliau yang membuat pondok pesantren atau mengajarkan agama Allah di masjid-masjid. Ya, yeah. manusia menerima dakwah Ahlus Sunnah. Naam, pujian datang dari mana-mana. Akan tetapi itu tidak menyebabkan Syekh Mukbil rahimahullah menjadi sombong. Ya, yeah. tapi itu justru menjadikan beliau semakin tunduk. Beliau katakan di dalam sebuah ucapan beliau, ya ikhwanana ya sesungguhnya dakwah ini la bi quwwatina la bi haulina wala bi quwwatina wala bi fasahatina wala li kathrati ilmina na'am innama huwa syai'un aradahu Allah wa katabahu Allah wa 'alimahu Allah wa aradahu Allah kata beliau apa yang terjadi sekarang ini dan keberhasilan yang ada sekarang ini itu semata-mata bukan karena kekuatan kita bukan pula karena kehebatan kita bukan pula karena tingginya ilmu kita bukan pula karena banyaknya ilmu kita bukan pula karena fasihnya kita dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia tapi semuanya itu terjadi semuanya disebabkan karena kehendak Allah sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kalau begitu, untuk apa kita berbangga? Untuk apa kita berbangga? Kalau itu semata-mata kehendak dan pertolongan dari Allah, kalau bukan Allah yang menolong, tidak akan bisa ada keberhasilan yang dicapai oleh kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin diperlihatkan oleh Allah terhadap kaum muslimin ketika itu. Tatkala mereka melihat jumlah 12.000 orang kaum muslimin akan berhadapan dengan 4.000 orang-orang musyrikin, muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas dari mulut-mulut orang-orang yang beriman. Kita tidak akan terkalahkan karena sedikitnya mereka. Iya. Perhatikan jemaah sekalian. Allah ingin membuktikan bahwasanya kekuatan kalian itu tidak ada apa-apanya jika Allah tidak menghendaki kemenangan terhadap kalian jika Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kalian jika Allah tidak menurunkan ketenangan jiwa kepada kalian Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah Eh di antara faedah Naam hikmah besar yang bisa kita petik di balik kisah ini bahayanya sifat takabur dan merasa tinggi di bumi Allah Subhanahu wa taala bahaya itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah maksiat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan jemaah sekalian. Hanya karena ulah sebagian orang dari pasukan kaum muslimin ketika itu muncul ketakaburan di dalam hati mendatangkan bencana yang umum terhadap pasukan kaum muslimin bahkan hampir-hampir hal saja menghilangkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Demikianlah jemaah sekalian Ambil sebagai pelajaran Bahawa sebuah maksiat itu Kalau telah menjadi banyak di tengah kaum muslimin Terkadang dia menjadi sebab Datangnya bencana Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya suatu saat Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bencana terhadap satu kaum Dan memberikan kepada mereka balak secara umum A'ammahumullahu bilbalak Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka bencana secara umum Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Anuhlaku wa fina salihun Wahai Rasulullah Mungkinkah kita ini akan dibinasakan Sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Iya wahai kata Nabi. Iya, kalian akan dibinasakan jika kejelekan itu sudah menjadi banyak. Jika kekejian itu sudah menjadi banyak, jika pelanggaran itu sudah banyak di tengah tubuh kaum muslimin, hati-hati bisa mendatangkan bencana yang sangat besar. Perhatikan orang-orang yang berangkat ke perang Hunain. Mereka adalah orang-orang mulia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebabkan karena adanya beberapa bentuk ketakaburan di dalam hati menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana yang sangat besar kepada mereka. Naam, hampir-hampir saja tercatat sejarah kelam terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah kekalahan telak di hari Hunain itu seandainya bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Itulah perang Hunain. Perang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Eh, perang yang memberikan pelajaran besar terhadap orang-orang setelahnya. -orang sehingga bisa dijadikan pelajaran yang sangat besar. Jangan pernah kesalahan itu kembali terjadi di tengah kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jamaah sekalian Setelah terjadinya perang Hunain Perhatikan Tadi kisah kita terhenti pada apa? Sudah lupa. Ketika seluruh pasukan-pasukan orang-orang musyrik itu sudah diikat, dipenjara dan sudah dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Yeah. Antum tahu kemenangan apa yang diraih oleh kaum muslimin ketika itu? Para kesatria-kesatria pejuang Allah yang hanya berjumlah sekitar 100 orang yang mampu bertahan di tengah kancah peperangan itu. Iya, ternyata Allah membantu mereka dengan tentara-tentara dari langit yang tidak terlihat. Wa anzala dan Allah menurunkan kepada mereka junudan lam tarauha ada pasukan-pasukan yang kalian tidak mampu melihatnya ya yeah. pasukan yang tidak terlihat ini yang menjadikan orang musyrikin itu kelabakan matanya sudah penuh dengan tanah mulutnya juga sudah penuh dengan tanah ya yeah. Ditambah lagi seperti yang dialami oleh Syaibah tadi Ada kilatan-kilatan api yang dilihat Sebagian, sebagian orang musyrik Yang masuk ke dalam Islam Juga menuturkan kisahnya Dia mendengarkan ada suara teriakan dari langit Ini semuanya bentuk apa? Bentuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dikalkulasi Dalam sebahagian sirah Sebagian kitab sirah disebutkan ya bahwasanya telah terkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6000 tawanan perang. Mereka tadi katanya 4000 saja. Iya. Berarti ini masuk perempuan-perempuan, anak-anak semuanya ditawan ini. Siapa suruh bawa anak-anak dan anak-anaknya semua? Apa? Istri-istri dan anak-anaknya semua? Iya. Yeah. Inilah taktik perannya siapa tadi? Malik bin Auf. Ya, yeah, akhirnya anak-anak dan istri-istri mereka menjadi tawanan perang. Terkumpul di hadapan Nabi sekitar 6000 kepala. Ya. Yeah. Dan terkumpul pula di hadapan Nabi sekitar 24000 ekor unta. Satu onta harganya berapa? Hah? Seperti harganya mobil. Terkumpul ketika itu 24 ribu ekor onta. Dan terkumpul pula 40 ribu ekor kambing. Wah, 40 ribu. Ya. Yeah. Dan terkumpul pula di hadapan Nabi 4000 auqiyah dari perak. 4000 auqiyah perak. Kemenangan yang sangat besar, ghanimah di tengah kaum muslimin. Ternyata jemaah belum habis. Belum selesai ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah peperangan itu terkumpul ghanimah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak. Ternyata muncul ujian berikutnya di tengah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah berikutnya, kisah setelah perang. Iya, ambil pelajaran jamaah bahwasanya Jangan pernah berkhayal untuk lepas dari ujian selama hayat masih dikandung badan. Pasti akan ada ujiannya. Maka dari itu mau lari kemana? Lari ke ujung dunia sekalipun seandainya ada ujungnya dunia ini. Tidak akan lepas dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Demikianlah jemaah. Karena dunia ini adalah tempat yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Apa yang terjadi berikutnya? Coba perhatikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq dalam sirahnya kisah berikutnya. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan seluruh ghanimah-ghanimah harta rampasan perang yang begitu banyak ini iya tidak lama kemudian datang utusan orang-orang Hawazin yang sudah terkalahkan tadi yang sempat lari ya Mereka datang kembali kepada Nabi. Ada yang masuk Islam, ada juga yang tidak masuk Islam. Ada sekitar 14 orang disebutkan dalam sirah. Ada sekitar 14 orang yang meminta kepada Nabi dikembalikan harta-harta benda mereka dan orang-orang yang menjadi tawanan perangnya. Iya. Yeah. Padahal seharusnya yang tertawan ini sudah dijadikan budak. Anak-anak dan istri-istri mereka harus dijadikan budak. Iya. Harta rampasan perang tidak boleh lagi diambil. Tapi mereka tetap datang minta kepada Nabi. Ya bagaimana sudah diambil semua. Ketika mau berangkat perang dibawa semua. Atas perintah pimpinannya ini. Datang utusan kepada Nabi. Nabi. Nabi berikan pilihan. Kalian pilih harta benda kalian kembali atau tahanan-tahanan perang kalian ambil kembali. Nabi tetap bermurah hari ke, hati kepada mereka, tapi tidak diberikan semua, ambil semua mi, tidak. Tapi yang mana kamu pilih? Harta atau keluargamu? Maka mereka tetap memilih keluarganya. Setelah mereka ambil keluarganya kembali, ya banyak diantara mereka telah masuk ke dalam Islam. Karena kehebatan dan kebaikan akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu jamaah, apa yang terjadi berikutnya? Pembagian harta rampasan perang. Ternyata ini menjadi fitnah besar. Demikianlah jamaah dunia itu selalu menjadi fitnah di tengah manusia. Maka dari itu wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallah mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah wahai para sahabatku bukanlah kefakiran bukan kemiskinan yang paling aku takutkan atas kalian. Walakinni akhsha alaikum antum basata alaikum ad-dunya tapi yang aku takutkan terhadap kalian wahai para sahabat tatkala dibukakan atas kalian pintu-pintu dunia kama busitat ala man kana qablakum sebagaimana pintu-pintu itu dibukakan untuk umat sebelum kalian fatanafasu fiha kama tanafasu fiha maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba dalam mengejar dunia tersebut. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Kemudian fatuh likakum kama ahlakathum. Dunia itu pun akan membinasakan membinasakan kalian sebagaimana ya dunia itu pula telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hati-hati dengan dunia. Fa inna dunya dani'ah kata orang Arab karena sungguh dunia itu berasal dari kata dani'ah sesuatu yang rendah rendah pernahkah kita memandang rendah dunia tersebut atau justru mengagungkannya harta benda para wanita ya ad-dunya dani'ah dunia itu adalah perkara yang sangat rendah sebagaimana namanya lantaran rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama" Seandainya dunia itu kata Allah, dunia masuk dalamnya emas dan perak, harta benda, kaum wanita dan seluruh kesenangan-kesenangan dunia. Seandainya dunia itu kata Nabi, ada harganya di mata Allah bisa membandingi sebelah sayapnya nyamuk. Sebelah sayap nyamuk seandainya dunia itu sebanding dengan sebelah sayap nyamuk di mata Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir di dunia ini rezeki walaupun hanya seteguk air. Tidak akan diberi tapi karena tidak ada bandingannya Allah berikan kepada mereka sepuasnya Karena itu perkara rendah silakan ambil Karena itu hina Jelas ini? Iya Ternyata zaman sekalian Fitnah keduniaan ini Fitnah harta dan harta rampasan perang ini Menyebabkan fitnah yang kedua Yang datang setelah perang Hunain Iya Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan perang tersebut. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Sufyan Ibnu Al-Harb 100 unta. Nah. Bukan Abu Sufyan bin Harith ya, Abu Sufyan Ibnu Al-Harb. Abu Sufyan bin Harb ini juga adalah orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Iya, Diberikan kepadanya 100 ekor onta. Iya. 100 mobil Pajero. Nggak ada apa-apanya harta, harta kita sekarang ini. Luar biasa hasil peperangan itu. Abu Sufyan ambil 100 onta dan 40 auqiyah dari perak. Iya, bukan cuma onta, perak juga ambil. Nabi juga memberikan kepada anaknya Yazid. Sama seperti itu. 100 onta, 40 okiyah perak. Nabi juga memberikan kepada anaknya yang lain, yaitu Muawiyah. Inilah Muawiyah bin Abi Sufyan yang kelak akan menjadi khalifah juga. Iya. Yeah. Semuanya ini orang baru masuk ke dalam Islam. Diberikan kepadanya juga 100 onta, 40 okiyah perak. Kemudian Nabi juga memberikan Hakim bin Hizam 100 unta. Iya. Hakim bin Hizam diberikan 100 unta. Ternyata Hakim bin Hizam ini minta lagi 100 unta. Iya. Nabi berikan, ambil. Iya. Sisanya diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Mu'allafati qulubuhum, Ambil ini, ambil, ambil. Ternyata tidak ada bagiannya orang-orang Ansar. Yang mereka dapat cuma pedang yang telah berlumuran darah, keringat yang telah menetes, rasa capek yang sudah mereka dapatkan. Tapi pahala subhanallah luar biasa besar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang didapat. Walaupun seekor unta, walaupun cuma ekornya unta, tidak ada yang didapat. Di sinilah muncul desas-desus di tengah kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq. Ya. Yeah. Lama a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'ta min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan membagikan harta rampasan perang itu kepada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab. Kenapa orang Quraisy? Karena orang Quraisy ini yang banyak baru masuk masuk Islam. Baru terjadi Fathu Makkah sebulan yang lalu. Iya. Ini yang diprioritaskan, dikasih, kasih unta, kasih kambing, kasih ini, kasih semuanya. Nah, Walam yakul fil ansari min hasyai dan tidak ada sama sekali yang didapatkan oleh orang-orang Ansar. Wajadatil Ansar fi anfusihim hatta kathurat minhumul qalah. Maka Al Ansar merasakan ada ganjalan di dalam hati-hati mereka, perasaan tidak senang dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kemudian sudah banyak ucapan-ucapan yang tersebar. Banyak ucapan-ucapan kenapa itu Nabi begitu? Iya. Yeah. Hatta qala qailuhum sampai sebagian orang di antara mereka mengatakan laqiya wallah Rasulullah qaumahu. Demi Allah, Nabi sudah ketemu sama kaumnya. Artinya pantas kalau dikasih memang kaumnya. Iya, yeah. sukunya saja dikasih. Kita ini orang Ansar, tidak dilihat lagi, tidak dilirik-lirik macam korong. Lihat ya, mah. Satu pelajaran penting bagi kita. Ketika kita dapatkan sesuatu dari seseorang, tinggalkan yang namanya desas-desus, berbicara dan bertanya kepada ini dan itu. Kenapa tidak langsung bertanya kepada orangnya? Seandainya para sahabat ini langsung bertanya kepada Nabi, tidak ada masalah, akan ada jawabannya. Iya kan? Tapi kalau ini yang lain bilang, "Eh, kenapa tidak ada bagian tak?" Yang lain lagi, "Eh, kenapa tidak ada bagian tak?" Yang lain lagi mengatakan, "Eh, pantas karena Nabi itu orang Quraisy." eh, sukunya jina kasih. Tidak ada penyelesaian Kenapa? Desas-desus di tengah kaum muslimin saja. Tidak ada yang sampai kepada Nabi. Demikianlah jemaah sekalian. Ada yang terjadi kepada si fulan, jangan hanya berbicara kepada orang lain, eh, kenapa si fulan begitu ya? Kenapa tidak tanya langsung kepada yang bersangkutan? Kenapa dia berucap begitu ya? Masa dia bilang begini? Masa dia bilang begini? Akhirnya terjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Ingat, ini penyebab terbesar terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin ketika manusia tidak melakukan tabayyun memperjelas ketika ada berita yang datang tidak ditanya kepada sumber aslinya kepada orangnya langsung iya ini banyak terjadi fitnah dia terjadi fitnah perpecahan iya ketika terjadi ada dia lihat dari eh, kenapa itu ustadz begitu Kenapa istri Ustaz ber, berkata seperti itu? Kenapa dia berbuat begitu? Eh, tapi tidak ditanya kepada Ustaznya. Yang ditanya ikhwa yang lain. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa begitu? Akhirnya timbul fitnah di tengah kaum muslimin. Pelajaran besar. Ini yang terjadi pada diri Al-Ansar. 14 abad yang lalu. Di zaman ketika terjadinya perang Hunayn. penyakit ini juga yang terus menular sampai di zaman kita sekarang. Iya. Perhatikan mas sekalian. Banyak sudah perkataan, ucapan ini, ucapan itu di tengah kaum muslimin, desas-desus, bicara-bicara. Iya. Apa yang terjadi? Selanjutnya kata Ibnu Ishaq, maka seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah Sa'ad ibn Ubadah masuk kepada Nabi SAW dan bertemu kepada beliau dan mengatakan wahai Rasulullah sudah tersebar banyak fitnah di tengah kaum muslimin di tengah orang-orang ansar bahwasanya mereka tidak puas dengan apa yang telah engkau lakukan dalam pembagian ghanimah ini wajadu fi anfusihim syai'a mereka dapatkan ada sesuatu yang mengganjal di hati-hati mereka kata Nabi, kumpulkan orang-orang Ansar. Kumpulkan orang-orang Ansar. Ini untuk mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Ansar sudah berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral ansar, ma maqalatu balagatni ankum wijdatun wajadtumuha fi anfusikum?" Wahai sekalian ansar, ucapan apa ini yang saya dengarkan menyebar di tengah-tengah kalian? Ada sesuatu yang mengganjal di hati-hati kalian? Langsung ditanya. Ada sesuatu yang mengganjal di hati-hati kalian? Ucapan apa ini wahai orang-orang Ansar? Kemudian kata Nabi, "Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi" Tidakkah dahulu saya datang kepada kalian dalam keadaan kalian itu sesat? Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui tanganku. Wa alatan fa aghnakum Allah bi wa a'da'an fa alafa Allah baina qulubikum bi. Bukankah ingat? Ingat wahai orang-orang Ansar. Bukankah dahulu iya, saya dapatkan kalian dalam keadaan fakir. Kemudian Allah memberikan kekayaan, mencukupkan kalian melalui tanganku. Dan bukankah kalian dahulu saling bermusuhan dan saling membunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian melalui tanganku. Diingatkan nikmat demi nikmat. Iya. Yeah. Kalian dahulu sesat, saya datang kalian mendapatkan hidayah. Kalian dahulu itu miskin, saya datang kalian dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu saling memerangi, antara satu suku dengan suku yang lainnya tidak pernah ada kecocokan saling menumpahkan darah saya datang Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian bersatu kaum Khazraj dengan Aus yang dua kabilah besar di negeri Arab ini yang saling bermusuhan berabad-abad lamanya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersatu nikmat yang sangat besar Kemudian kata kata mereka Allah wa rasuluhu amin wa afdal. Allah dan rasulnya itu lebih terpercaya dan lebih lebih afdal. Iya. Semakal kemudian Nabi bersabda, "Ala tajibuni ya ma'syaral ansar?" Kenapa kalian tidak menjawabku wahai orang-orang Ansar? Kenapa kalian tidak menjawab apa yang aku ucapkan ini? Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah? Walillahi wa lirasulihi al-mann wal fadl. Mereka berkata, apa yang bisa kami jawabkan terhadap ucapan wahai Nabi? Sementara hanya milik Allah seluruh kebaikan dan seluruh keutamaan itu. Hanya milik Allah dan Rasulnya seluruh kebaikan dan keutamaan itu. Kami mau jawab apa ucapan pernyataan engkau tadi? Qala Nabi bersabda, أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم فلصدقتم ولصدقتم أتينا أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فآسيناك Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah, seandainya kalian mau menjawab, kalian mau menanggapi pernyata pernyataanku ini, pasti kalian bisa menjawab. Dan pasti kalian benar. Iya, yeah. pasti kalian benar. Apa itu? Kata beliau, kalian bisa mengatakan wahai Muhammad, dahulu kamu datang kepada kami, ya, yeah, dalam keadaan didustakan oleh kaummu, ke, oleh kaummu, kami yang membenarkanmu. Kami yang percaya kepadamu. Engkau dahulu datang kepada kami dalam keadaan terhina. Ya, kemudian kami menolong engkau. Engkau dahulu datang kepada kami dalam keadaan terusir dari kampungmu. Kami yang memberikan tempat tinggal kepadamu. Kamu dahulu dalam keadaan miskin. Kami yang mencukupi engkau. Lihat pernyataan Nabi SAW. Seandainya kalian mau mengucapkan itu, itu benar. Tapi kenapa kalian tidak mengucapkannya? Ya. Kemudian kata Nabi, "Awajadtum 'alayya ya ma'syaral ansari min anfusikum lu'a'atan min ad-dunya?" Ta'allafat biha qauman liyaslamu. Wa wakkaltukum ila islamikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Apakah wahai Ansar? Ini inti. Inti yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang Ansar. Kata Nabi, apakah wahai orang-orang Ansar? Kalian dapatkan ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian dari apa yang telah aku lakukan ini? Ada kalian dapatkan? Iya. Yeah kalian dapatkan wahai kaum ansar lu'a'atan minad dunya ada perkara yang sangat singkat dari perkara dunia yang terbetik dalam hati kalian kenapa ada pengaruh dunia di dalam hati kalian wahai orang-orang ansar perhatikan jawaban nabi gemblengan yang begitu hebat kepada para sahabat beliau Iya. Bukan ta'allafat tadi ya. Ta'allaftu biha qawman liyaslamu. Kata Nabi SAW. Dunia yang barusan kita dapatkan ini. Ghanimah yang sangat banyak ini. Ini saya jadikan sebagai. Iya. Pelembut hati terhadap orang yang baru masuk Islam. Agar mereka kokoh di atas keislaman mereka. Mereka. Sudah ada alasannya? Kan enak kalau seperti ini. Daripada hanya desas-desus saja. Iya. Ini alasannya. Kenapa ada di hati kalian terbetik? Iya. Salah satu perkara-perkara dunia wahai Ansar. Sementara saya membagikan itu semua kepada orang Quraisy agar mereka kokoh di atas keislaman mereka. wawakkaltukum ila islamikum sementara saya telah menyerahkan mewakilkan kalian wahai orang ansar kepada keislaman kalian yang telah kokoh saya sudah yakin dengan keislaman kalian saya telah yakin akan kekokohan Islam kalian terus kenapa masih ada pengaruh dunia di dalam hati kalian adapun mereka mereka Ya, saya ingin agar mereka itu kokoh di atas keislaman. Perhatikan jamaah sekalian, luar biasa. Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Nabi memberikan hiburan kepada kaum Ansar. Perhatikan indahnya ucapan beliau. Kata Nabi, Ala tardawna ya ma'syar al-ansar ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah ila rihalikum tidakkah kalian rida tidakkah kalian senang wahai orang-orang ansar jika manusia itu semuanya sudah pergi membawa kambing-kambing dan unta-unta mereka sementara kalian kembali ke tempat kalian di Madinah dengan membawa Rasulullah sallallahu Yang mana yang lebih kalian inginkan? Yang mana yang lebih mulia? Harta benda yang mempengaruhi kalian? Ribuan onta? Ribuan kambing? Ya. Mana yang lebih baik? Jika mereka membawa harta benda kembali sementara kalian kembali ke tempat-tempat kalian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fawalladhi nafsu Muhammadun biyadihi فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به maka demi yang jiwaku berada di tangannya apa yang kalian bawa pulang itu jauh-jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang kalian membawa Rasulullah ya apa yang mereka bawa pulang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hasil yang kalian bawa pulang yaitu Rasulullah walaulal hijratu lakuntum ra'am minal ansar kata Nabi seandainya bukan karena peristiwa hijrah pasti saya ini lebih memilih menjadi orang-orang ansar seandainya bukan karena hijrah saya ini adalah orang ansar kata Nabi Naam ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لي اليوم seandainya manusia itu melalui suatu jalan satu lembah kemudian al-ansar melewati satu jalan dan satu lembah pasti saya akan memilih berada pada jalan dan lembah yang dilalui oleh orang-orang ansar ini menunjukkan cintanya Nabi SAW terhadap orang-orang ansar ya yeah. seandainya manusia seluruhnya melewati satu jalan ansar satu jalan Nabi akan memilih bersama dengan jalannya orang-orang ansar Tayyib. Kemudian kata Nabi, Al-Ansar itu adalah syiar. Al-Ansar itu adalah pakaian dalamku. Wan-nasu bisar. Dan manusia yang lainnya itu adalah pakaian luar. Artinya apa? Nabi sangat cinta terhadap orang-orang Ansar. Ya, Nabi sangat dekat terhadap orang-orang Ansar. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma rahmil ansar. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah orang-orang ansar. Dan rahmatilah anak-anaknya orang-orang ansar. Dan rahmatilah anaknya anaknya orang-orang ansar. Iya, didoakan orang ansar, anaknya sampai cucunya. Didoakan rahmat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Abu Ishaq rahimahullahu taala kata beliau fabakatil qaum hatta akhdalu luhahum maka orang-orang ansar ketika mendengarkan ucapan nabi ini semuanya menangis semuanya menangis terseduh-seduh sampai tangisan mereka itu atau air mata mereka itu membasahi jenggot-jenggot mereka waqalu dan mereka berkata radina bi rasulillahi qisman wa hadha Kemudian mereka berkata, kami telah ridha. Kami telah ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Nabi, apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun eh pergi dan mereka pun akhirnya berpisah. Iya, eh, masing-masing pergi ke tempat-tempat mereka masing-masing sebelum mereka kembali ke Madinah. Dan ini yang terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya kembali ke Madinah bersama dengan orang-orang Ansar kembali ke negeri hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya Fathu Makkah, kemudian perang Hunain dan telah terjadi apa? Telah terjadi Hajjatul Wada' pada bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah sampai malaikatul maut datang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al ikhwal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekelumit kisah dari perjalanan dakwah Nabi dan perjuangan beliau bersama para sahabatnya. Dari perang Hunain dan kisah-kisah yang berada di sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka, membalas perjuangan-perjuangan mereka mengangkat derajat-derajat mereka di dalam surga dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama nabi dan para sahabatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada mereka seluruhnya kepada nabi dan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Semoga kita termasuk pendamping-pendamping mereka walaupun kita tidak mampu menyamai perjuangan mereka. Minimal kita mengikuti jalan yang telah mereka lalui melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh